Auscultu cae ripetu. Porzio quindec quar. La latva oper cantistino Garancia presentis canzonoin el sia heimlando. Si venis al Linz, nia landa cef urbo, en ciu trovigas musica teatro. Si estas tre fama cae tre simpatia. Si estas mult lingua, parolas germane. Si tial tre bone attingas la homoin. Gis nun, mi sin vidis nur en televido. Sed nun en realo, si estas impressa. Cae nia publico tre longe applaudis si tankis al ili per pluae canzonoi, cae cantis arion el fama opero. Pri floro jetita al Carmen la bela. Si estas mirinda, cae tre admirinda. Si estas tre vigla, cae charma virino tui post la concerto ni heimen vetturis. En traino mi vercis citiun rapporton. Ni telespectadis dum dec tri semainoi, vendrede vespere concurson de danzo. Comence dec paroi concuris pri venco sed iom post iom la nombro mal Jurio decidis cun telespectantoi, porciu duopo finigiu la danzoi. La paroi fervore treinadis la danzoin, cae ili farigis lau stupe pli bonai. La tuta aranjo, do estis tre placia. Ni djuvis la multain belega in presentoin. En lasta vespero concuris tri paroi. Jurio last foie distonis poentoin, Cai ancau la telespectantoi decidis eligis la paro cun malpli da votoi. La telespectantoi nun devis decidi. Ausculti musicon per cap auscultiloi ebligas pli bonan audadon de sonoi. Finigis iam maio, la flora monato citiu monato plenumis promessoin. Nispertis tre fortan crescadon de plantoi. Comence ni havis veteron por nagi. Sed tio shangigis, cae sequis malvarmo. Ciar frontoi el nordo forpushis la varmon nun venis junio, ni povas esperi, che ne plu necessos enxalti heitiloin. Laudire ni havos barmegan someron. Gi al proximigas iam passion post passo. Nun estas ancora o print tempo agrabla sed baldau alvenos varmega somero. Vi estas bonvena en nia kunveno. Ni estas malfermai por novai ideoi. La potenzialo ja estas enorma. Sociai afferoi ne estas tre simplai ni solvas problemoin per interconsento. Por tion atingi necessas discutoi, cae tiam ni trovas comunan comprenon. Ni povas memori pri multae afferoi. Ne eblas forvisci passintain eventoin, mal pazai conflicto provocas victimoin kai tiui tre clare meritas respecton sed nun ni prisorgu la propria in aferoin la lingvon vi povas ja lerni en curso vi povas plenumi parola in exerzoin la instruistino correctos erraroin. Vi bone progressos en via lernado. Nun estas facile formuli la frasoin. Cai via prononzo farigias perfecta.